A ber, eh, ze, ze gertatu den eh, hortan, horiek izan dire elkarrezkatea da pribatuak, e, lagun gutxi partartu dugu, eta nik uste dut e, zer gatiken ez den e, lortu, eta nori leporatu edo hortan e, sartu, nik uste sartu nahi, zan dute, bakuitzak badaki bai bilu ideontan ze pausok eman ditu, ze papera jokatu duen, eta nik bakarri dakit, e, nik behintzat pertsonalki, e, bideo hortan bi gertakizun e, niretzat eh, oso oso nabarmenak izan direnak eta beraz ni pertsonalki hor jokatu duen papera bertan bera utzi dut. Nik uste dut, e, konfiantza izan behar duela oinarri, eta nik hori ez dut jaso, eta gaina pena maten zen hori izan da bukeran. Orduan, nik ez dut publikoki inoiz esango e, eh, nori leporatzen didan, ziurre nik beste batzuk niri leporatuko didate beste gauz batzuk, baina nik e, nabaritu dudana eta ikusi dudana e, zentzen aurrera joan, orduan, hortik aurre berri dut nik publiko aipatuko zer gehiago eta bakoitzak badaki papera jokatu duen. Eta egia da e, plastiko beltzak herriaren iduria ez dula kalera edo e, kanpora ona ematen. Baina egia da plastiko beltzak jartzen dutenak hoiei ere entzumartzailela eta ikusi ikusi barduna eta ulertu ber ere zergatik egiten duten. Gero egongo gera dos edo ez. Baina e, e, edo ez da konponduko funtzan dauden e, planteamenduak hasieratikan nire ustez eta nire iritze pertsonala hasieratikan e, oinarria e, oker dutelako. Zan nahi dut, zilegia da bat baino gehiago eskatzea alarde aldatzea. Baina horretarako, eman berdi pauso batzuk. Eta gehiago edo gutxiago gustatu aurrean duzu, herri gehiengo bat pentsatzen dutena alardea aldatu behar dezela. Orduan, hoiei konbentzitu behar zaie. Eta alde zaurutik anon hartu behar duzu, konbentzitze hortan, lortuko duzula edo ez duzula lortuko. Zan nahi dut, zergatik anezin da, konpontzea. ziren batzuk pentsatu telardea ondo dagola, eta beste, batzuk aipatzen dute eskubide, emakumentak izunen arteko eskubideen berdintasunaren eh, eskutik, aldatu behar dela ja. Horren, ni beti izaten dut, futbolan aplikatzen bali dugu eskubaliko arauak ezen dira, da jokatu eta alderantziz berdin. Ze gertatzen da, sartzen ari garela, edo sartu nahi dutela, e, e, gizontan bako berdintasunaren e, eskubide batzuk, uka ezinak direnak, eta inorrek herri hontan uka ezin, e, ukatzen ez dituenak, errepresentazio edo historikoa den e, alarde batean. Orduan, hori gauzatzeko behar puntu batzu jarri. Nik, niri ditza ipatu jaizkibel konpainari mila aldiz. Aziratikan esantzuten estrategia, okerra da, Osa, zuk herri bateri ezin diozu e, inposatu zure ikuspuntua. Egin behar da, konbentzitu. Karo, bidea asko zen luzeagoa da. Eta hori gertatzen ez den bitartean, mm, ba, zuk ipatu duzun lizkar hori da konpontuko.